السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل المؤلف وفقه الله تعالى الحديث الثامن عشر أسمى kwenye anwani ya hadithi khurujuki fi baitiki متعطرة yuqiuki fi ismi zina khurujuki fi baitiki min baitiki kutoka kwa mwanamke kutoka kwenye nyumba yake mutaattira akiwa amejipaka manuketo يوقعك في إثم الزنا يتمفان يولمونمك أبات مذنب يزنا حتى كما هكو فان يزنا لكن يتبات مذنب يزنا عند عنواني الحديث الذي المؤلف ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أسمع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبكي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وممتومي صلى الله عليه وسلم مسمع إذا استعطرت المرأة أكجتي من كيتم فمرت على فمرت على القوم akapita mbele ya wanaume liyajidu rihaha ili wanuse harufu yake yani yeye amejitoa ametia manuketo malengo ataka kuchemsha wanaume kipita mbele yake wapate kuhisi wasikie yale manuketo aloweka au ule udi aloutia wale wanaume wahisi basi mtume sallallahu alayhi wasallam asema fahia kadha wa kadha basi yeye atapata madhambi kadha wa kadha qala asema qawlan shadida asema rawi alizungumza maneno makali kwa hivyo hapa kwenye riwaya hii hakuyataja hakuitaja lakini kwenye riwaya nyingine Abu Huraira ya Imran wa ghairuhuma Mtume عليه الصلاه والسلام قال فهي زانيه فهي زانيه ndio hiyo kadha wa kadha maana yake ni zania yani atapata madhambi ya zina kharaja huwa Abu Daud wa Tirmidhi hii ndio ujumla wa hii hadithi hii ndio ujumla wa hii hadithi قوله aliposema idha sta'tarat almar'a maana yake ay idha sta'malat al-'itr mwanamke akijipaka manuketo mafuta mazuri au akajifukiza udi akajifukiza udi au akajipaka mafuta mazuri ndio maana ista'tarat almar'a qawluhu asema aliposema kwenye hadithi liyajidu rihaha yani malengo yake kujifukiza malengo yake yeye ya kujitia manuketo anakusudia malengo gani liyajiduri rihaha ili wanaume wapate kusikia harufu yake kwamba yonukia vizuri hayo ndo malengo ay liyajidu rihaha ay liyashumu riha itriha ili wanaume wanuke e, mafuta yale wasikie waanze kuvuta pua naume ah nani mzopita hapa nane mzopita ah mbona tusikia harufu ya udhi mbona tusikia harufa yeye akisikia wanaume wanaulizana vile yosikia raha kwamba eh sasa ile lengo langu limetimia kwamba wanaume wamesikia harufu yake hayo ndio alikuwa malengo yake ya kujifukiza na malengo yake ya, ku, ya kujitia manuketu basi mtume sallam qala fahuwa ka, fahiya kadha kadha ay maana yake fahiya zaniya maana yake zaniya nini ay mutaarridha lizina mutaaridha lizina amejiaridhia kwa wanaume wapate kuzini naye amejiaridhia kwa wanaume wapate kuzini yani kama bidhaa umeionyesha umeipeleka ma'ruf kuonyesha kwa sababu ungepita bila hii harufu wanaume hata hawangeshtukizia lakini toka alipojitia ile harufu alikuwa atakujionyesha kama bidhaa yaorodheshwa mbele ya wateja nani ataiona nani ataisikia ile bidhaa baada ya kuisikia au kuiona nani ataifuatilia ajue hii bidhaa ya kutoka wapi ya kutoka wapi eh, ndio malengo yake kwa hiyo yeye ana malengo mabaya ya kwamba ataka akipita mbele wanaume wanaume washtuke kwamba kumepita mtu na akipita mbele ya baraza wanaume ikiwa watu hawakushtuka na shughuli zao hauni raha ajiambia ah kwani hawa hawasikii yani haya mafuta niliyoweka mimi hawasikii hunuudi nilofukiza mimi haimkera yeye raha yake ni wanaume wamsikie huyu ndiye mwanamke ambaye kwamba ni mustaridha lizina amejiaridhia saa yote mwanamume aweze kuzini naye kwa sababu amejiaridhia kama bidhaa <coughs> na mtu akisikia kitu kizuri kimempita katika wanaume kitabia wanaume ufuata wa hususan ikiwa mwenye kupita mwanamke basi wanaume ni maumbile yao wameumbwa hivyo hasa wameumbwa kwamba wao hawasubiri wakiona wanawake kwa hivyo itamshawishi yule mwanamume aanze kuvuta harufu kwa pua aanze kusifu ah mashallah udi huu mashallah oh, oh. yeye ndo hufurahi akasikia raha ala kulli hal hii ni tabia mbaya kwa mwanamke akionayo na ataandikiwa madhambi ya zina ataandikiwa madhambi ya zina bidalili nyingine hadithi nyingine imepokea eh, imekuja kwenye musannaf imekuja na musnad kwamba Abu Huraira ذات يوم alipishana na mwanamke musta'tira amejitia manuketo sawa sawa akamuuliza suala Abu Huraira alipopishana naye alipomsikia akamuuliza suala ila aina ya amatallah ila aina ya amatallah waenda wapi ewe mnyakazi wa Allah ewe kiumbe cha Allah waenda wapi mwanamke wewe qalat akamwambia ila almasjid ila almasjid mimi naenda msikitini sasa kama aenda msikitini manuketo ya nini namna hiyo barabarani na mafukizo pengine Abu Huraira akamwambia irji'i irji'i rudi nyumbani faghtasili ukaoge rudi nyumbani faghtasili uende ukaoge alafu ndo uje msikitini alafu ndio uje msikitini qala alulama katika usheresha hii hadithi wasema maana yake sio kwamba Abu Huraira amwambia nenda kaoge janaba wewe umezini ha hakuzini hakuzini lakini maana kumwambia nenda kaoge kwa sababu ile manuketo amejipaka mwilini ili aoge ajitie maji mwili wake wote ile manuketo harufu itoke kwa hivyo ndo lengo la kumwombea kaoge si kwamba kaoge janaba ha yani nenda kaoge ujisafishe mwili wako mpaka harufu itoke ndo alafu uje msikitini hivi ndio alimwambia Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa hivyo hii uislamu kukataza mwanamke kufanya hivi ni mubalagha fi sitr uislamu wataka mwanamke hata lao tapishana na wanaume wanaume wasishtukizie kamwe kama kumpita mwanamke hata lakini wakisikia harufu hata yule mwanamke hajatokea au baada ya kupita yule mwanamke kwa muda harufu iko la shaka mwanamume ataanza kunusa na kutafuta tafuta nani mzopita kwa hivyo sharia kwa vile inataka kumstiri sana mwanamke imemwambia asifanye hivyo ikiwa atatembea barabarani atapishana na wanaume kwa sababu atasikiwa masafa kadhaa kama yeye waje au baada ya kupishana na mwanamume atamwachia harufu mwanamume masafa kadhaa iwainusa amalizi lidhalika mwanamke akipita barabara ya wanaume yataka asipatumie vitu hivi ndio aje apishane na mwanamume hata mwanamume asishtukizie kama kumpita mwanamke hapa lakini ikiwa atajifukiza ajitie tib ajifanyie kujifanya la shaka mwanamume ataisikia na atamsikia na ataanza kutafuta nani amzopita na haya ni hadithi mambo toka zamani mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonya lakini maalasaf shadid zama zetu za leo <laughs> yani hata hakuna tofauti tena akitoka mwanamke na manuketo asitoke na manuketo wewe utashtukizia tu kwa sababu leo henda wazi wao henda tupu hasa toa manguo akatembea uchi sasa mwanamume atasikosikia harufu ataona kwa macho ndio zama zilipofikia leo wal billah lakini mwanamke ina maana hafai kusikiwa mpaka harufu yake kama atapita mbele mwanamume hata harufu ndio maambiwa aache twib aache manuketo aache kujifukiza ili wanaume wasishtukizie harufu yake wasihisi kama amepita mwanamke sasa ikiwa akipishana na wanaume atakasisikiwe hii ni kuonesha ni mubalagha fi sitr hii ni kuonesha mubalagha fi sitr namna gani atakamwanamke mwanamke ajistiri mpaka harufu yake isisikiwe kefu mwili wake kaonekana ah, sasa utajaza mwenyewe hapo kwa sababu ikiwa sharia imekwenda mbio kuhifadhi harufu ya mwanamke isisikiwe kefu kwenda kutoa mwili wake kaonekana ala shaka hadha ashad ili ni zito zaidi <coughs> ndio maana uislamu umekataza kwa nini kwa sababu ni katika visababu vinaochangia mwisho uzinifu ni hivyo mara mtu anusanusa harufu kila mara kuchana mwanamke anukanuka harufu hapa na pale thumma madadhalika ataanza kufuatilia eh yule mwanamke gani yule mashallah udi wake mzuri mashallah na, na wanaume maarufu kwa baraza zao mara nyingi mambo haya akipita mwanamke jamaa wa haya eh namna gani bwana ah mashallah udi huu mashallah mafuta haya hii ndio tabia wanaume watakusema tu watakusema watakusema sasa ni wewe mwenyewe ujikinge ujiepushe na hayo yote hii ndio inavyotakana kwenye hadithi na ukifanya tabia hiyo basi ujue utaandikiwa madhambi ya uzinifu hata kama ukuzini utaandikiwa madhambi ya uzinifu na haya ni makemeo makali kwenye hii hadithi في هذا الحديث فوائد في حديث مبeba فوائد اولا الحديث دليل الحديث دليل على تحريم تطيب المرأة والخروج به حديث ni dalili ya kuonesha ni haramu mwanamke kujitia manuketo alafu na kutoka nayo na hiyo harufu biqasdi kwa kukusudia iftani rijal akikusudia akiwa malengo yake amekusudia kuwafitini wanaume wayashummu rihaha na wanuse harufu yake hayo ikiwa ndio malengo basi ni haramu kwa mwanamke tatayyub almar'a kujitia manuketo mwanamke walkhuruj bihi na kutoka na harufu hiyo biqasdi iftani rijal akikusudia kuwafitini wanaume washumu raihataha na wanuse harufu yake ikiwa haya ndo malengo yake yeye kutoka na manuketo na kujifukiza basi ajue ameparaga haramu makemeo makali na ataandikiwa madhambi ya zina ataandikiwa مذهب يزينا بلا شك ثانيا كتك فائدة ذا حديثي كتك فائدة ذا حديثي وفيه وفيه ستر الإسلام لحشمة المرأة وفيه ستر الإسلام namna gani uislamu ulivyomsitiri kustiri kwa hii dini yetu ya kuislamu hishmat almar'a hishma mwanamke min an yuta'arrad laha bi shay'in min al-i'tida ili asijiridhie mwanamke katika sababu ya kufanyia uadui na wanaume katika heshima yake sheria imekuhifadhi imeziba vipengele vote ili mwanamume asifikie kukukosea heshima satrul islam ala hishmati almar'ah min an yuta'arrada laha min al-i'tida ili asijiaridhie nafsi yake na uadui wa wanaume akamfanyia uadui kwa maneno au kwa kumwangalia au kwa kumsifu au kwa kumkosea heshima Uislamu umekuhifadhi wewe mwanamke usifikie daraja hiyo ya wanaume kukukosea heshima pindi unapotoka nje ukapishana nao kwa hivyo Uislamu una bidii ya kuleta iffa na satr na heshima na haya kwa mwanamke Thalithan <coughs> faida ya tatu na hapa taka mnisikilize vizuri mupate kunielewa. Munisikilize vizuri mpate kunielewa خروج المرأة أو استعمال نعم استعمال المرأة للطيب استعمال المرأة للطيب mwanamke kutumia manuketo pindi anapotoka lahu thalathu halat iko hali tatu kutumia kwa manuketo kwa mwanamke pindi anapotoka kumegawanyika mara tatu sikiliza vizuri hizi vigawanyo vitatu na uzidhibiti kwa sababu nyinyi ndio wahusika sasa nataka msikilize vizuri mujue wakati gani ukitoka na manuketo ndio haramu na wakati gani ukitoka na manuketo si haramu labda tathbit uzidhibiti vizuri thalathu halat imeganyika hali tatu alhala alula hali ya kwanza istimaluhu lizawj istimaluha au istimaluhu lizawj kutumia manuketo mwanamke kwa ajili ya mumewe yani nyumba ni kwake nyumba ni kwake yeye na mumewe kutumia manuketo hiyo ni hali yake ya kwanza ya kutumia manuketo wa hadha hukumu yake nini hiyo hukumu yake wa hadha hilo ni jambo linalopendekezwa kwa mwanamke atumie manuketo kwa ajili ya mumewe pindi yuko nyumbani pindi wako nyumbani wote hadha mustahabun ni jambo limependekezwa sana kisheria kwa nini li'annahu min husni al ni katika matangamano mazuri baina ya mume na mke na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an ametuambia wa'ashiruhunna bil ma'ruf yani mume na mke watangamane baina yao kwa wema na ni katika wema kumtilia manuketo mume wake kwa hivyo hapo halaumiki bali ni jambo mustahab wa ad'a li ziyadati mahabba na yasababisha sana mwanamume ampende zaidi yule mkewe akiwa saa zote atakuwa mara kwa mara pale nyumbani akimtilia harufu nzuri kwa hivyo hii ni hali ya kwanza kutia manuketo kwa malengo ya mume wake aliyemuoa <coughs> قال المناوي asema almunawi kwenye faidhul qadir anukuu maneno hali ilivyokuwa zamani zama za za mwanzo za waarabu wanawake walikuwa hali gani na wakihusiana maneno gani asema almunawi rahimahullah walihadha na kwa sababu hii kana min wasaya na nisa'il arab ilikuwa ni katika wasia wa wanawake wa Kiarabu zamani libaadhihinna wakihusiana baadhi yao kwa baadhi wanawake wa Kiarabu zamani walikuwa wakihusiana baadhi yao kwa baadhi wakiambiana nini wakisema hivi iyaki iyaki tahadhari ewe mwanamke wakiambiana baina yao wakiambiana iyaki tahadhari an taqa'a 'ainu zawjiki ala shay'in la yastamlihuhu haya maneno ya watu wazima wa zamani lakini yana hikma mamama wazee wa zamani walikuwa wakiwanasihi mabinti zao wakiwafundisha wanawake wenzao wakiwaambia iyaki tahadharini antaqa'a 'ainu zawjiki lisitukie lisi, lisi jito la mume wako yani hata siku moja usikubali jicho la mume wako lione lione nini ala shay'in la yastamlihuhu lione kwako wewe mwanamke kitu ambacho kama yule mume hatokipenda mambo mambo ambayo hatoyapenda mume yani hawa usiana wanawake tahadhar tahadhar hata siku moja mwanamume asitupe jito kukuangalia akakuona kwenye hali mbaya ambayo hatokupenda usifanye hivyo eh walikihusia mabinti zao namna gani watajipendekeza yani kwa umeza kwa hivyo jitayarishe saa zote bihaif mwanamume akikumulika kwa jito tu akuone kwenye hali wamridhishe hii ndio wasia waambiana kisha kwa mwisho asema au au au vile vile tahadhari pia mwanamume asikuone asione kwako wewe mwanamke au yashumma minki au mwanamume anuke kwako wewe au anuke kwa kwe ma yastakbihu harufu mbaya ambao hatoipenda ule mume haya mambo mawili walikionyana wanawake toka zamani za Waarabu eh binti yangu eh wallah wallah eh muusia mwana malezi kama waambiana kwamba chunga mambo mawili yani tahadhari mwanamume asitupe jicho kwako fayara minki shay'an la yastamlihu aone kitu ambao hakukupenda akaona mandhar yuko ndara pengine hajajitayari yani hakumpenda mwanamume ile mandhari alivyomuona chunga kitu hicho kitu cha pili achunge harufu ya mwili yake yani mwanamume asinukise kwake harufu ambayo kwamba yastakbihuhu ataichukia ile harufu kwa hivyo hii ni wasia zamani wakiambiana kwa sababu gani walikuwa wakiitakidi kwamba kutayarishiwa mume mazingira kama hayo ni katika ishra mzuri bali atapata thawabu watapata thawabu mwanamke akifanya hivyo kwa ajili ya kumridhisha mume wake la shaka amefanya jambo aloamrishwa na sharia kwa hiyo haya mambo mawili ajitengeneze mandhari yake mwanamume kila kimwangalia tu ayo amempenda asikae mchafu mchafu yani. na vile vile atengeneze harufu ya mwili wake sio mwanamume saa zote akipita asikie harufu aipende haya mambo mawili yani yataharibu ndoa lidhalika mtume sallallahu kwenye hadithi nyingine aliyasifu wanawake peponi akasema nini ala adullukum ala nisa'i ahli janna siwaelezee wanawake peponi akasema nini allati idha nadharta ilaiha asarratka ni yule mwanamke ambaye mumewe akimtazama yompenda vile anavuvutia alivyojitengeneza yani akajitayarisha wa idha amartaha ata'atka ukimwamrisha amri yoyote utamwona yule mwanamke wa mbio amekwenda kuifanya wa idha ghibta anha na jambo la tatu ukighibu pengine umesafiri au umekwenda kazini hafidhatka anahifadhi nyumba yako haingizi mwanamume mwingine afanye khiana haa ni katika nisa ahli aljanna mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo sifa moja aliyosifu nini idha nadharta ilaiha asarratka mwanamume ukimtazama utapenda vile alivyo kwa hivyo ina maana sheria imelenga ni malengo imelenga sheria kwamba ujitayarishe saa yote ujiweke kwenye namna ambayo kama mwanamume akikuangalia mumeo awe atakupenda usijiweke yani mchafu mchafu hujishughulikii fahadha ma yajuz umayambagi kwa mwanamke kufanya na huenda ikaharibu ndoa yake eh lakini maal asafi shadid <laughs> malezi kama haya yako wapi yako wapi yako wapi Allahumma illa nadir jiddan kila mama leo humwambia mwanae kaza akaze kamba ajue namna kumkoboa mume ajue namna kumdhiringa mume ajue namna kumwadaha <coughs> ajue namna kuhesabu mali yake ajue namna ya kujua siri za mume akiweka simu aende akachokore angalie <coughs> haya ndo malezi leo mara utasikia kesi mtu ameshika message kwa simu yako ulikuwaje ukashika message kwa simu ya mume wako nani amekupa ruhusa kwanza ufungue simu ya mume wako man adhina laki na haya mambo madogo madogo ambayo kwamba mwisho uharibu ndoa wallahi lakini mwanamke leo atafanya adabu asishike simu mumewe ila kwa idhini namruhusu wachokora chokora nini kule kwenda kiona mambo mengine sharia hiyo ni suu adab wewe unaotakiwa kisheria ni saa zote jitengeneze mume akupende kama unataka kweli haya ndio ulotumwa na ujitengeneze harufu yako mwanamume anuke harufu nzuri saa yote hai ndo kazi uliotumwa wewe hauiwezi washughulika na kazi nyingine ya mume ambao kama hukutumwa na ndio maana hapa mazingira kisha uharibika ikawa talaka zitoki kwa hivyo Allah Allah kazi ya mwanamke afanye bidii kujitengeneza saa yote ili kumvutia mwanamume ama kuitoka nje yeye ashughulika na kujitengeneza kenda nje tu la kuna namna zake hivyo labda kuna hali mwanamke yuko nyumbani kuna na hala ama kitangamana na wanawake wenzake hayo yatakuja tutaeleza hapo mbele lakini hii ni hali yeye kwake yeye kwenye nyumba ya mume wake kwa hivyo huu ni wasia muhimu sana kwa kina mama tujaribuni sana kuwafundisha wasichana zetu madada zetu maokhti zetu wafundisheni nyinyi kama watu wazima namna gani kutangamana na waume zao na namna gani kujipendekeza kwa waume zao kwa sababu ndani yake kuna thawabu kuna ajr wazi kwa hiyo hadha huo lakini ikiwa mwanamke saa zote ni mbio tu yeye yuenda mbio na maisha amesahau hata kujitayarisha nafsi yake kwa mume eh hayo mwanamke kutoka nyumbani saa moja enda ukazini akia nyumbani ni 12 saa 11 wewe anachema kumtayarisha mume atamtayarisha akija mume akiuliza kitu akiko pale nenda katukua kiko pale nenda katukua kiko kule au ah hata sijui kiko wapi na mwenyewe atoka kazini na mimi ninachoka bwana bwa amejitupa kule hataki kujua mume wake ana haja na yeye ana haja na yeye hata kujua chochote huyu mara nyingi ndoa yake haidumu fil ghalib wa huyumba yumba kwa sababu gani kila mwanamume akimtazama muona mchovu tu atoka kazi au mimi ninachoka hana chemo kukaa kuzungumza na mumewe hana chemo kuwapa unsu watoto hana hii ndio wa maadui wanataka wanawake wetu haya wawashughulishe kule nje wasahau majukumu yao ya ndani fil asl na malengo ha maadui yametaka hivyo kwa nini wataka ndoa kwetu zipungue kwa sababu mujtama wetu ndoa zikipungua uchafu utazidi kila mwanamke awate huyo awate huyo awate kwa sababu ya kufanya kazi huwa amewata amewata amewata kwa maadui hii ni furaha na ni ghanima kwetu sisi ni hasara kwa sababu yule mwanamke lazima atatafuta bwana mwisho wa usiku lazima atatafuta bwana mwingine wengine utafuta ndia sawa wengine shore zao والله Allah lazima tuhifadhi ndoa zetu kila tukihifadhi ndoa kila maadui wakiudhika na katika mio, sababu au chombo walichofaulu kukitumia kuharibu ndoa zetu ni kumtoa nje mwanamke wakamshughulisha na majukumu ya nje kusudi aambiwe ati naye ni sawa sawa na mwanamume afaa pia kuongoza afaa pia kushughulika na kushughulika thumma mwisho ikiwa yeye nyumba yake ndani yeye na mumeo na watoto ameshindwa kuiongoza aweza kutoka nje akaongoza nchi au akaongoza jimbo au akaongoza utawala ndani ya nyumba yake ameshinda kukaa kuongoza kwa hivyo hiki ni kiumbe Allah amekiumba tofauti si kama mwanamume akibebeshwa moja hukumu ya kiume ndio maana dunia uharibiki thanian hali ya pili ya kutumia manuketo mwanamke ni vipi hali ya pili istimalu tib wal khuruj bihi amama rijal hii ni hali ya pili ajitie manuketo mwanamke alafu atoke kwa malengo ya kujipitisha mbele ya wanaume fitini hayo ndo malengo yake ajitie manuketo ndani ya nyumba fayakhruju bihi atoke nje ya nyumba amama rijal mbele ya wanaume barabarani ajua hizo barabara zinjaa wanaume au zina vibaraza vya wanaume ajua yeye akajipitisha kusudi baada ya kujitema nuketo kwa malengo ya wanaume wamsikie hii ni aina ya pili ya kujifukiza au kujichemsha na kutoka nyumbani akifanya hivyo fahadha muharramun hili ni jambo la haramu bal kabira hii ni katika kabairu dhunub ni katika madhambi makubwa wa huwa bil hadith. na hii hali ya pili ndio hali iliyolengwa kwenye hadithi wa alayhi ismu zina na hii ndio ile hali ambayo mwanamke atapata madhambi ya zina atapata madhambi ya zina kwa sababu mtume alisema viungo vya mwanadamu pia vazini hadithi ya Buhuraira mtume alisema nini macho yanazini na zina yake ni kutazama na masikio yanazini na zina yake ni kusikia na pua yazini na zina yake ni kunusa kunusa harufu kwa sababu mtu kipita mwanamume akafanya ah, akavuta harufu amezini na ndio maana akaambia umeandika madhambi ya zina naye kwa sababu mwanamume amenusa kwa kiungo chake na zina ya pua ni nini ni kunusa kisha mwisho mtume akasema waliyadu tazni na mkono wa zini wazinaha albatsh na zina ya mkono ni kushika kushika ukimgusa mwanamke tu kwa mkono wako umezini kwa mkono alafu mwisho hadithi akasema walfarju yusaddiquhu au yukadhibu kuingiza uchi ndani ya uchi hiyo tu ni kumaliza ile zina waila ukigusa ukiangalia ukinusa ukishika zote zina hizo sasa farji uchi usadikisha yani hufanikisha lile jambo likakamilika pale atakapoingiliana sasa mume na mke hapo sasa ni ile zina imekamilika tu ila mukaddima za zina zote zishafanyika na ndio maana akaambiwa huyo mwanamke atapata madhambi ya uzinifu kwa sababu gani yeye ndo amesababisha vile viungo vya mwanamume vizini vizini <coughs> kwa hivyo hiyo ni hali ya pili ikiwa mwanamke atajitia manuketo ajifukize alafu atoke kwa malengo ya kwenda aonekane na wanaume na kuwafitini wamsikie harufu yake wasikie amepita basi la shaka hii ni haramu hiyo ni hali ya pili alhala thalitha hali ya tatu ya kujitia manuketo kwa mwanamke ni hivi istimalu tibi ni atumie manuketo والخروج به alafu na atoke akiwa hali hiyo lakin lakini yaghlibu ala dhanniha ikaghilibu kwenye dhana yake kwamba alla yasila rihu ila majami'i nas ana hakika mafuta aloweka ni yale hayana harufu kali fil ghalib ha mafuta aloweka hayatosikika nje na watu yani wanaume kipishana nao hawatonisikia kwa sababu yale mafuta hayana harufu kali yana harufu pengine kwa mbali au ajua mimi nikitoka nyumbani mpaka mahali ninapokwenda barabarani hakuna wanaume hizi barabara fil ghalib hazipiti sana wanaume hazina watu au mathalan amejitia manuketo lakini iwatoka kwenye gari yeye na mume na mwanamume akienda naye atambwaga mahali pana mkusanyiko wa wanawake hakuna wanaume atakutana naye atamtia kwenye gari mathalan ni harusi amteremshe mlango ni waholi au anaenda kwenye msikiti wa wanawake amteremshe msikitini mlango wa msikiti wa wanawake mubashara kutoka kwenye gari ataingia msikitini hatukutana na wanaume barabarani ikiwa hali ni kama hiyo bihaitha atajitia manuketo na yeye anakusudia tu mimbab an-nadhafa al-am usafi wa kijumla kwa sababu Uislamu umeamrisha usafi al-islamu nadhif kwa hivyo mwanamke akajitia manuketo alafu malengo yake ni kwamba mimi najiweka usafi ndio mwanamke mwenzangu akinikurubia asinisikie na harufu mbaya alafu pia mimi natoka naenda harusini na wanawake wenzangu siende kwa wanaume au ah, iwatoka iwaja msikitini kwa wanawake wenzake na hakuweka manuketo makali ameweka mafuta yale ya kwa mbali kwa kadri ya kwamba mwanamke mwenzake akimkurubia asimsikie harufu mbaya ikiwa malengo ni kama hayo na hatokutana na wanaume barabarani basi fahadha amrun jaiz hilo ni jambo la faa wala hambii mwanamke saa zote akae anuke harufu mbovu kitangamana na wanawake wenzake kila mtu ufunga pua la ajitie manuketo yale ya kiasi kwenye mwili bihaithu ile harufu za toa harufu mbaya za mwili na hata kama itasikika lakini yasikika na wanawake wenzake si wanaume basi ikiwa kuna hali kama hiyo la shaka hiyo inatakikana na ni jambo la faa hususan ikiwa yatoka na mumewe wako kwenye gari hatoshuka na mume wake mbwaga atambwaga mahali pana wanawake watupu kwa hivyo barabarani hatopishana na wanaume wote na yule kwenye gari ni mume wake ikiwa ni hali kama hiyo basi ulama wasema hiyo ni hali ya juzu kwa sababu hiyo ni usafi ule ambao unatakikana kiislamu kwamba mtu awe msafi na anukie harufu nzuri mwenzake asichukie harufu mbaya anaukao bavuni wake wala hakatazwi mwanamke kufanya hilo kwa sababu hapo hakuna malengo ya kutafuta fitna za wanaume wala haendi kwenye barabara ambao wapishana na wanaume wala hapiti kwenye mabaraza ya wanaume yeye ametoka na mumea ameingia kwenye gari akishuka ameshuka mahali pana wanawake وخلاص إما نيروسي أو ميتينجيا يكيك وغير ذلك نعم هبو لا حرج في هذا ونيني سمه هذي وسباب حديث يا عائشة دليل يكي لحديث يا عائشة رضي الله عنها قالت أسمى مميت نانا عائشة رضي الله عنها سيما كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أسمى عائشة تلقوة تكتوكا na mtume sallallahu alaihi wasallam tuelekea makka fanudhammidu jibahana fanudhammidu jibahana bisukki almutayyab tukawa tunajisugua nyuso zetu na tib na yale manuketo ambayo yaitwa asuk asuk ni aina ya manuketo zamani yaitwa suk sasa Aisha asema tulikizijisugua nyuso zetu tukajisugua tukajipaka manuketo kwenye uso manukato ambayo kwamba yanaitwa suk ndio hii maana yake fanudhammidu jibahana bapa zetu za uso tuzisugua bisuki na hao aina ya manukato au aina ya udi inaitwa suk kisha sema Aisha inda al-ihram kipindi cha kuhirimia sala eh kuhirimia ihram yani hajja na umra ina maana ametoka kwa ihram imma hajja na umra na ni sunna kabla ihram mtu kutia manukato kabla ihram kwa hivyo Aisha sema walikifanya hivyo kabla ya ihram kisha sema bado endelea sema fa idha araqat ihdana mmoja wetu akitoka jasho yani jua kali sasa mwanamke mwenzake au mmoja wao akitoka jasho sala ala wajhiha lile jasho la manuketo linatiririka kwenye uso wake fayaraha fayarahu nabii sallallahu na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akituona tutotoka majasho la manuketo kwenye uso fala yanhana na hatukatazi fala yanhana na wala hatukatazi sababu gani kwa sababu hii ni kujitia manuketo mimbabi ya sharia istihbab ya sunna kujitia manuketo kwa ihram mwanamke au mwanamume ni sunna bora tu wanaume wasisikie na hii ni zamani kwa sababu gani kwa sababu zamani misafara ya wanawake ni mbali na misafara ya wanaume ni mbali hata tawafu wanawake hawatangamani na wanaume kwenye sa'i wanawake hawatangamani na wanaume ndio maana mama yetu Aisha anasema hivyo lakini ikiwa mwanamke kama sahizi ana yaqin akienda kwenye tawafu atatangamana na mwanamume akienda kwenye sa'i atatangamana na mwanamume basi asiguse manuketo hapo asiguse manuketo kwenye hali hiyo mpaka aweke kwenye mkusanyiko wa wanawake watupu kama yeye ambapo wanaume watumsikia rawahu Abu Daud hii hadithi ameipokea Abu Daud rahimahullahu fi sunanihi kwa hivyo ikiwa wanawake watakuwa kwenye misafara yao nyuma ya wanaume wako baina yao hapo mwanamke hakatazwi kujitia manuketo kwa sababu wenzake wasimsikie na harufu mbaya kama wakaenda mathalan amehudhuria harusi ama wana mitingi yao ya kike ama kwenye halqa ya ilmu darasa ya ilmu ama kwenye mkusanyiko wote akajitia manuketo yale ya kawaida ambayo si makali mimbabu mwili wake ujiweke vizuri kwa wanawake wenzake hii haikatazi wala haina neno insha Allah taala kwa sababu hakuna malengo ya kufitini mwanamume hapo qala Sheikh bin Baz rahimahullah sema Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wayajuzu laha yajuzu kwa mwanamke atibu kujitia manuketo idha kana khurujuha ikiwa kutoka kwake nyumbani ila majma'in nisa'i anaenda kwenye mkusanyiko wa wanawake wenzake hapishani na wanaume akitoka nyumbani atashuka kwenye mkusanyiko wa wanawake wenzake ima hafla au mitingi au darsa ya ilmu au harusi baina yao wanawake hapo hakatazi kujitia manuketo la tamurru fi tariq lakini asitembee barabarani ala rijal kupishana na wanaume usitembee kwa barabara ambayo wajua ziko wanaume ukifanya hali hiyo ingia kwenye gari moja kwa moja ushuke pale au tafuta stara yote almuhim au toka na mumeo mpaka kupeleke pale mahali unapoenda fa fi hadha alhal la haraja mwanamke kujitia manuketo ikiwa hali lakini kujifukiza ala hadha mayajuz ma yambaghi kwa sababu hakuna mfukizo ambao haunuki <laughs> ambao haushiki wanaume kwa sababu nyudi hizi zote ni hatari hakuna udhi ambao mwepesi si mkali kwa hivyo kama manuketo jitie ikiwa watoka katika hali hii liloitaja la kujifukiza hii ni moja kwa moja asifanye kwa sababu mpaka dakika hii hatujawahi kusikia kwamba kuna udhi ambao kwamba hauna harufu kushika watu udhi mara nyingi huwa ni mkali hakuna udhi ambao ni hafifu ambao kwamba mwanamke akiupaka akifukiza mwanaume atomsikia lakini yale manuketi kidogo kidogo ambao kwamba ni kuweka mwili vizuri na harufu nzuri mwili wake hii hakatazwi kisharia akiwa atakwenda mbele ya wanawake wenzake na hatopishana na wanaume nataka mnifahamu hizi vikwazo kwa sababu mtu asije akaelewa makosa akasema oh ruhusa iko la hizi vikwazo waleta ulama lazima tujifungie nazo ikiwa kutoka kwake hakutopishana na wanaume barabarani hiyo sharti ya kwanza ikiwa kutoka kwake yuaenda moja kwa moja kwenye mkusanyiko wa wanawake wenzake au ikiwa kutoka kwake atatoka na mumewe amshindikize mpaka mfikishe mahali ima kwenye gari au kwenye amfikishe mpaka pale ikiwa hali kama hizo basi halahara ama kupisha barabarani na vibaraza vya wanaume na hali kama hii la shaka haifai itarudi kwenye hali ya pili iliyokatazwa moja kwa moja kwa hivyo hizo ndizo hali tatu za mwanamke na manuketo katika sheria وفيه <clears throat> أيضا فإذا مشوا حديث anna almar'ata idha fa'alat hadha mwanamke akifanya jambo hili fa'alayhi ismu zina atapata madhambi ya uzinifu hata kama hakuzini atapata madhambi ya uzinifu kwa sababu wanaume wamesikia wame raha kwa harufu yake wajua hisia za wanaume mwanamume usikia raha kwa masikio usikia raha kwa pua usikia raha kwa mdomo usikia raha na kiungo chake chochote kwa hivyo hata mwanamume akinusa tu harufu yako ya udi au harufu yako ya ya manuketo yuwasikia raha hapa kwenye moyo yana huwa tabiatu albashar kwa hivyo kule mwanamume kwamba ametaladha amesikia ladha kwa harufu yako mzuri hiyo ni, ni aina ya zina ni kama mwanamume akisikia ladha kwa farji hivyo hivyo na hapa amesikia ladha kwa pua idhan ni aina ya uzinifu fulani ni aina ya uzinifu ndio ndio maana akaambiwa mwanamke atapata madhambi ya zina kwa sababu mwanamume amestarehe kwa pua yake kupitia harufu yako nzuri kwa hiyo hii nukta muhimu sana lazima tufahamiane twende hadithi inayofuata ni fupi tumalizie ambao tutakomea hapo hadithi inayofuata asema farriqi tofautisha baina tibi albayt baina manuketu ya nyumbani wa tibi ziara na manuketu ya kutoka kuna manuketo fulani ni ya nyumbani na manuketo fulani ndio ya kutokea nje kwa hivyo yale ya nyumbani huku katazwa ikiwa nyumba waishi wewe na mahrim zako na mumeo na watoto wako tia tibu unavyotaka sharia yako ni ya nyumba yako na mumeo lakini kutoka nje kuna kipimo fulani cha kujitia manuketo sio kila manuketo utatumia ukitoka nje kuna manuketo fulani huwezi kutumia ukitoka nayo nje ni utumie ndani tu ya nyumba yako na hii nukta muhimu na ndio maana hadithi hii akaileta mubashara baada ya hiyo iliyotasoma ili mwanamke aelewe manuketo fulani ni ya nyumbani akiwa na mumewe na manuketo fulani ndo anaruhusika kutoka nje kutangamana na wenzake asije akachanganisha عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبكي أبو هريرة رضي الله عنه سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سيما متومي ويتو صلى الله عليه وسلم طيب الرجال tibu rijali manuketo ya wanaume ma dhahara rihuhu ni yale manuketo ambayo kwamba harufu yake imekuwa wazi mwanamume kipaka wamsikia harufu wa khafiya launuhu lakini rangi yale manuketo huyaoni rangi yake huioni wasikia harufu lakini rangi huioni hiyo ndio sifa ya manuketo ya wanaume hiyo ndio sifa ya manuketo ya wanaume watibu nisai na manuketo ya wanawake ma dhahara launuhu ni yale mwanamke kijipaka utaona rangi tu wa khafia rihu lakini akipita hapa usikii harufu usikii harufu harufu yake kwa mbali yani iko lakini kwa mbali bihaitha hata mwanamume lakini ukimwangalia ngozi yake utaiona rangi ya ile manuketo iko Aa, ah, kwa hivyo hii ndio sifa ya manuketo ya wanaume na hii ndio sifa ya manukato ya wanawake paulu aliposema Mtume sallam tuibur rijal akusudia nini sio kwamba kuna manukato fulani haya yamewekewa hasa ya wanaume na haya mengine hasa ya wanawake ha, sharia hapa mtume hajakusudia hivyo akusudia sifa muwasafat si jina ya manukato akusudia sifa yani ya maana yake tuibur rijal ay at laiqu bishahamati rajul manuketo ambayo kwamba yaendana na maumbile ya mwanamume manuketo ambayo kwamba yanaoendana na maumbile pia ya mwanamume manuketo gani ma dhahara rihu ni yale manuketo yasikia kwa mbali harufu yasikia kwa mbali wayasikia lakini rangi huyaoni kwa sababu kujipamba kwa rangi si katika dasturi za waume hizi ni dasturi za wake wanawake ndio jitia rangi kwenye matavu mara rangi kwenye mashikio mara rangi kwenye midomo tabia ya rangi rangi si ya wanaume ni tabia yake ndio maana tukaambiwa hata manuketo yetu yasikue na rangi yawe kuna harufu lakini rangi yasikue nayo rangi yasikue nayo kwa sababu haya ndio manuketo yanayoendana na maumbile yetu hami sasa hivi nitoke hapa nimepaka manuketo kwenye uso itokee rangi nyekundu hapa rangi manjano hapa nitaonekana vipi tambe eh, manuketo gani eh, lakini mwanamke hadha adi sasa mwanamke maumbile yake hupendeza kwa rangi rangi wadha wazi na wao wenyewe wanawake wanajua kwa hivyo manuketo ya wanaume mtume anasema watumie yale manuketo yatakavyokuitwa jina lake lakini yawe na harufu tu bila rangi hayakuachii rangi kwenye mwili baada ya kupaka yani lakini harufu yatakuachia watibu nisai na manuketo ya wanawake ay atibu almunasibu likhilqatihinna manuketo ambayo kwamba yanasibiana na maumbile ya wanawake ni yapi ma dhahara launuhu ni yale ambayo kwamba yatawata rangi rangi wa khafiya rihuhu na akipaka yule mwanamke hata akipishana naye huwezi kumsikia harufu kwa mbali hata umsikii kwa sababu gani mwanamke mara nyingi hupendeza kwa rangi rangi kuliko kupendeza kwa harufu mbele kwa sababu mbele wanaume akipendeza kwa harufu itakuwa haram majuzi harufu ile ni halali isikie mume wake tu lakini akiwa nyumbani free apake manuketo nao taka kupaka shore yake ya rangi na harufu na nini madamu yuko ndani ya nyumba lidhalika ulama wasema hii hadithi ni pindi anapotoka nje ndio mwanamke atumia manuketo lakini akiwa kwake nyumbani akitaka kutumia manuketo sifa zake kama za wanaume atumie akitaka kutumia manuketo kama sifa za wanawake atumie nyumbani akiwa ameachiwa rebwe madamu yuko kwenye boma yake hatoki kwa hivyo aweza kutumia manuketo ya harufu tu ambayo hayana rangi pia aweza kutumia manuketo ya rangi na ya harufu madamu atakuwa ndani ya nyumba kwa hivyo hapa hii hadithi malengo yake ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha sisi wanaume tusijifananishe na wanawake kwenye manuketo tukatumia manuketo ya wanawake bihaifu miili yetu ikawa ina rangi rangi baada ya kutumia hiyo haitakikani lidhalika kwenye sahihi al-Bukhari hadithi ya Anas anasema Anas ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala Abdurrahman ibn Auf athara sufra Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona kwa Abdullah bin Auf rangi ya manjano manjano kwenye mwili wake akashangaa faqala akamwambia mahyam mahyam yani ma hebu ngojea ndo ndo ngojea njoo ameshtuka tu sasa atakuhakikisha mbona unafanya tabia hizi kwa nini ya Abdurrahman mbona una rangi rangi namna hiyo qala Abdurrahman akamwambia ya Rasulullah tazawwajtu mimi nimeoa imra'atan mwanamke ala wazni nawati min dhahab mahari yangu ilikuwa ni wizani ya tende tende mbegu ya tende kwa hivyo mahari yangu ilikuwa ni dhahabu inayotoshana na wizani ya mbegu ya tende ndio ilikuwa mahari yangu kwa nini mtume ameshtuka kumwona Abdurrahman rangi manjano manjano kwa sababu sida dasturi ya wanaume kuonekana na rangi rangi alipomwambia nimeoa mtume alielewa hii ni rangi iliyopakwa mke wake mwilini kamaingia naye mumewe apate kujumiana alielewa tu lidhalika qala an-nawawi an-nawawi rahimahullah kwenye sharh sema sio kwamba Abdurrahman bin Auf amejipaka hizo rangi za manuketo la, la lakini mwanamke akiolewa akitayarishwa zamani anapakwa manuketo hawa yenye rangi sasa kikutana na mume wake kigusana ile rangi ya mbandika mumewe eh, ampaka nayo ndio maana mtume alishtuka kwa kushtuka mtume ina maana si dasturi ya wanaume kutumia manukato yenye rangi rangi hii ni dasturi ya wanawake na ndio maana mtume akamwambia Maryam yani hadha mwanamume mzima mbona anatumia manukato ya kike akamwambia ah nimeoa sasa mke wangu ile kubusana naye amenipaka eh si kwa si kwa kukusudia kwa hivyo hadha la haraj kwa hivyo mwanamume yote asitumie mwanaketo ya mwanamke au katika sahihi ikiwa katika jamii zetu sahi ada zetu kuna manuketo fulani yajulikana haya ni hasa ya wanawake tu na haya ni hasa ya wanaume tu basi tusitumie mwanamume atumie yale yake hasa na mwanamke atumie yale yake hasa wazi kwa hivyo urf na ada zetu na desturi zetu zikiamua kwamba mwanamke manuketo yake hasa ni fulani basi ifaa ifuatwe au mwanamume manuketo yake ni fulani basi yafaa pia ifuatwe kwa hivyo hii ndio tofauti ya mwanamume na mwanamke katika manuketo yao kwa sababu mwanamume ni isikie tu harufu nzuri wazi bila ya rangi na mwanamke ni isikie ni ionekano tu rangi bila ya harufu nzuri pindi anapotoka lakini lake wa nyumbani kwake ana haki kutumia manuketo yenye harufu na rangi la haraja fi dhalik kwa upande رواه الترمذي والنسائي في هذا الحديث فوائد حديثنا بعض فوائد الفائدة الأولى فائدة كوانزا الحديث دليل حديثه دليل على أنه يكره للرجال لمكروه كونهم أن يتطيبوا بما ظهر لونه وجيتي منوكيتو أم kwamba inaonekana rangi inaonekana rangi yake hiyo hilo jambo la yajuzu bal makruh fi sharia wama yajuz wastuhibba lahum na imependekezwa kwa wanaume at-tatayyub bima dhahara rihuhu wao wakitaka kupaka manuketo wapake manuketo ambayo kwamba harufu yake tu ndio yadhihiri sio rangi kwa hii ni upande wa wanaume ثانيا faida ya pili wafihi anna nisaa vile vile wanawake yustahabbu lahunna yapendekezwa kwa wanawake at kujitia manuketo bima dhahara launuhu manuketo ambayo kwamba itamwachia rangi mwilini mwake wa khafi rihuhu lakini harufu hakuna kwa sababu gani kwa sababu mwanamke kitoka atajifinika mwili mzima kwa hivyo rangi yake haitaonekana na rangi kama haionekano na nje kitembea na ile manukato hayana harufu pia wanaume hawataona rangi yake hawatosikia harufu yake na akienda kwake nyumbani kitoa buibui mwanamume atastarehe kwa rangi yake mwili si lazima asikie harufu alafu akiwa nyumbani aweza kujipaka sasa na manukato ya harufu kwa sababu yeye hafai kuonekana urembo wa rangi yake ya mwili alipojichora chora na akajipaka paka isipokuwa na mume kwa hivyo akitoka nje asionekane rangi na asisikie harufu lakini akiwa ndani na mume يجوز aonekane rangi بلا alivyojichora شورا na aonekane asikike pia harufu kwa sababu ni mume wake وفي هذا لا حراج وفيه أيضا كتك فوائد الحديث أن الأصل أن الأصل في مواصفات العطور وما أصلي كتك صفة زمنكته التي يستعملها الرجال ambayo kwamba wanaume wanaoyatumia nini huwa dhuhuru wal intishar al asl kwenye manuketo ya mwanamume ni kusikika na kuenea kwa sababu mwanamume wal aslu fi uturu nisa as-sitr wal ikhfa na asl katika manuketo ya mwanamke ni kufichamana kwa hivyo mwanamke manuketo yake atakasionekane rangi yake na sisikiwe harufu yake isipokuwa akiwa nyumbani kwa mume basi fahadha la haraj kusikiwa طيب zamani ni manuketo gani ambao wanaume wakitumia ambao yana harufu hayana rangi na ni manuketo gani ambao wanawake wakitumia zamani ambao yana rangi hayana harufu ulama wametaja baadhi ya kwa mfano kwa wanaume rijal dhakaru kadima alikuwa wanaume akitumia almisk almisk utakuta misk haina rangi lakini mwanamume kipaka harufu nasikika mbali almisk wanaume kipaka misk wal ambar na ambar ni aina ya mti ufukizwa wal'ud na ud ud hizi za kawaida utakuta ud ukipaka hapa siku mbili kwenye mkono wako wazi zima zimewujud ud kambodia ud gani ud gani ukipaka hapa kwa mkono wako siku mbili iko siku tatu haya ndo marashi anatumia mwanamume almisk walambar walud qadiman na sasa haya yalozuka sasa maspray haya yote nataka kutumia almuhim ada zetu imetuambia haya marashi ya wanaume au ni manukato ya wanaume tumieni na yale ambayo kwamba jamii imehusu ni khasi ya wake basi tuachieni wanawake kwa sababu sheria haikutaja lakini urfu ndo zaamua ada ada hapa ndo zitaamua kwa mfano kunao manukato fulani wanaume wote kusikia mpaka mbaya maona paka marashi ya kike eh basi yale haifai kupaka mwanamume awaachie wanawake aachie wanawake na upande wa kike ni hivyo hivyo asipake marashi ambayo kama yamezoeleka kutumika na wanaume au ya wanaume na wao na sisi tuwachie yao yao hadha na mfano wa itri ya nisa wanawake kitambo kadima walikitumia manuketo gani wakitumia azabad hizi ni aina ya miti ya nyudi azabad wal abir ni aina udi uno wazafaran na ndo maana mtume sallam akaharamisha kwa wanaume zafaran ni haramu kama mwanamume kujipaka zafaran kwa sababu inaacha inaacha rangi na manuketo ambayo kwamba yanaacha rangi ni yafaa yapakwe na wanawake sio wanaume wanaume kionekana hapa na rangi hivi na rangi urembo wa rangi sio wa kiume huu ni urembo wa kiki na mwanamke mwili wake atakajitia rangi hivi na rangi vile na rangi vile ndio maana wakaachiwa nyudi kama hizi azabad walabir wazafaran wa ومعروف قديما na kutoka kitambo zinajulikana hizi kwa hivyo kutafahadithi imeonesha kwamba الفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة من جهتين kutofautisha baina manuketo ya mume na mke kumetofautishwa kisheria na njia mbili tofauti ya kwanza ni ni min jihati raiha kiharufu tofauti ya kwanza iliyoko baina manuketo yetu na manuketo ya wanawake kwanza sheria imetofautisha kiharufu sisi wanaume harufu ya manuketo ni sunna isikike mbali na wanawake isisikike hii tofauti ya kwanza athani min jihati laun ni upande wa rangi sisi wanaume hatutakikani tutumie manuketo yenye rangi rangi lakini wanawake inatakikana watumie manuketo ndio utakuta wanaume wengine wanajipaka paka humu marangi mara marangi ya hinna mara marangi ya nini eh, hata rajul mara kwenye kucha ya hina mara mikononi ya hina mara kwenye uso ya hina shalaka hadha tibun nisa hii ni tibu nisa alhinna hususan maarufu jarat alada kwetu maarufu anaitumia hinna ni wanawake titajid الرجل تمkuta mwanamume hata naye ametia hinna hapa mara ametia hinna huku mara shikalam hapa hadi tibu nisa manuketo yenye rangi au udi ambao una rangi ni udi wa kike si tu sisi wanaume sisi ambao tunatumia harufu tu bila rangi wazi na maanisha bila rangi manasa ingine yale, yale manukato kiume kwenye kitupo ataona yana rangi lakini ukijipaka ile rangi yapotea mimi namaanisha yale baada ya kupaka pia rangi yabakia yale ambayo kama baada ya kujipaka rangi itabakia hayo ndio tufai kutumia sisi nao lakini kama udh mathalan utayaona rangi nyeusi au nyekundu kipaka yapotea basi hadha la haraj hizo zungumza zile nyudi ambazo kwamba ukisuguliwa nazo utafanya rangi kama hina kama hina kama zaafaran ma yanbaghi kwa mwanamume na akifanya hivyo makruh min makruhat mama juz na baadhi ya ulama wanaona hata ni haram ma juz haifai kabisa wazi lakini aqallu alahwal fihi karaha na hususan ikiwa ada yetu yatwambia matib kama hiyo kama ya hinahu tumia wanawake tu kwenye kwenye mikono na kwenye miguu haifai kwa mwanamume kutumia masala haya wewe umeruhusiwa kutumia kwenye ndevu kwenye ndevu kwenye nyele za kichwa hii ndio mtume ameruhusu kwa mwanamume kutumia tib au rangi ambayo kwamba ya kugeuza ile shay ama kupaka kwenye mwili bihayth mwanamume mara hapa mkono ana rangi nyekundu mara hapa na manjano hali hali sifati almar'a hizi ni manuketo za kike sio manuketo za wanaume ala kulli hal haya ndo machache kulingana na hizi hadithi mbili naktafi bihadha alqadar takomea hapa kwa leo insha Allah taala labda kama kuna suala sawa